se valente ako kanya twamaze kugashikamwo si umwe muri studio ndi kumwe n'uwundi muntu hano ni umwigeme ni umupfasoni ninde eh, ni umwigeme umwigeme uwo mwigeme nawe akazina kiwe ni mihe naomi nitegeka mihe naomi nitegeka niwe tugiye kubana muri kano kanya kuva iyi saha gushika isaha zitatu n'iminota mirongo itatu nawomi turaraba nuko uza ihimbazwa mu bihugu bitandukanye tudasize inyuma aha mu gihugu cyacu cy'u Burundi ntitugarukiraho gusa turaza kumviriza abana bariya twashoboye kuyaga bari mu mihinga itandukanye y'igihugu cyacu cy'u Burundi kandi muri ako kanya kandi turaza kubaha n'akaryo ko kwakura mutange ibyiyumviro byanyu muvuge uko mubona aha mu burundi ihimbazwa kandi aho rero ni mu mico itandukanye haba kuva kera hari abahumuye hari abandi bariko baregereza guhumura hariho abo bita ugwaruka hariho imiyabaga n'abakiri bato mwese rero ikaze duteramane namwe mu kiyago cacu kuri uno munsi aho isi yose abenshi bariko barahimbaza se valente leos ngabo ati nzomwica ashaka batudugirize gato kandi mubandanye kuryoherwa ndabibutse ko turi kumwe na mireille naomi nitegeka niyo tuza gufashanya muri kino kiyago nawe kandi nongere ndamuhe ikaze naomi wisange wisanzure hari benshi bakwibaza ati mbega uyu naomi ninde naomi ni umumenyeshamakuru mugenzi hano kuri hadiyo isanganiro si umutumire ahubwo ni mugenzi tuza gufashanya kugira ngo twanime kino kiganiro nibaza ko ntabeshe ntibeshe na gatoya murashobora kwibaza kandi ati mbega uwo ariko aravuga iki kijucu cy'umugabo ni inde hari abatayemera mhm. uwo munsi mukuru batawumva ni umunsi wari uzi ku izina rya sevalente uwo nawo ufise inkomoko ku munsi mukuru w'abapagani muri roma ya gipagani aho ni mu byo dukura mu bushakashatsi icyo gihe mu kuhimbaza batanga ibimazi by'impene hanyuma bahejeje bakihereza imivinyu uwihereje akavinyu cyangwa urukanya ruramushika mhm. rumaze kumushika rero baca bihereza amabarabara y'igisagara bafise udushato twazampene babaze baba badufise mu ntoki udushato duto duto mhm. bahuye rero n'umukobwa bari kubarikana muri ayo mabarabara cyangwa umukenyezi bagaca bakora ku nda yiwe ku nda ya mukenyezi ibyo rero ngo byagira insiguro ko bamuhaye ububasha bwo kwibaruka icyo bita fekondite mhm. mu rurimi rw'igifaransa uwo munsi rero wafatwa kandi nk'umunsi isi ironka cyangwa ihabwa ububasha bwo kwimbuka uyu munsi bafatwa gute mu bihugu bitandukanye ni umunsi wafatwa nk'umunsi mukuru w'abakundanye aho ni mu bindi bihugu twavuye hariya muri roma turava mu bwongereza ubu tuko turi mu bindi bihugu bitandukanye nibaza ko no Burundi burimo no mu Burundi turaza kubashika kuko natwo turi mu bihugu bindi tubona ko uwo munsi uraheje kuvuga ibyo ku isi ku gihugu kimwe kimwe ukwacu mm. none warandagasi gute nkuko navuze byose bifise inkomoko birafise uko byagiye biragenda mwamaze kumva iyo byatanguriye ah, kugira ngo bishike ku isi birandagate hari inzira byaciyemo wewe rero amaze kubona ibyo bintu yari yariyumvete n'ibintu biterwa n'iki kubona batitabira kuza ngo baje ku rugamba barwanire igihugu aca yibwira ati kubona bataza kwinjira igisirikare bashaka kwigumira mu miryango yabo tuvuze mu miryango yabo ni uko yibajije ko abagabo bashaka kwigumanira n'abapfasoni babo cyangwa se abagore babo n'icyo gihe abakenyezi ntibajyaho ku rugamba eh, yabihagaritse mu gihugu cyose muri icyo gihe umupatiri yitwa valentin edotani canke valentin dohome wewe ntiyabandanje kuvuga ati oya nta kintu cyose kibuza urukundo kikaruzibira gituma umuntu atohava abandanya yisanzura kumva ko urukundo rumurimwo arugaragariza umukunzi wiwe wewe aca yiha ingingo muri we kubandanya ahezagira ubugeni mu mpisho mhm. urazi ko mu bihugu usanga hariho iperereza n'abandi batandukanye niko byagiye kumenyekana rero y'uko eh, umwami w'abami claude wa kabiri yaramenye ko uwo valante doterani yabandanije igikorwa cyo guhezagira ubugeni hanyuma aramufata atacigwa urubanza mm-hmm. rwo gupfa ubwo rubanza rero amaze kuruciribwa yagiye kuyicwa itariki cumi na zine z'ukwa kabiri mu majana abiri na mirongo irindwi amaze kwihweza ibyakozwe n'uwo valentin doterani yaciye amugira umweranda mm. kubera ko uh, yitangiye urukundo igihe rwari rwahagaritse bavuga ati abakundanye ntibabandanya kubaka ahubwo nibaze baje kurwanira igihugu nabati nta ntakizibira urukundo erega ubuzima bwari buhagaze wewe rero acaritanga aguma arabikora arenga ku kwibwirizwa cy'umwami w'abami urumva umwami ho nyene kuri renga ko ntivyoroshe ugashurenga ku itegeko ry'umwami w'abami yararenga papa ari Cesar wa mbere aca amugira umweranda w'urukundo biruzuye mhm. kandi mu burundi ngo ibice birenga mirongo icyenda n'abakirisu cyane rwose bimaze kwinjira mu mana bica bishika ku isi yose nuko rero umunsi wa sevalante washoboye gushika gukwiragira ku isi yose biciye muri iyo nzira turabandanya mu kanya kari imbere tubayagira dushimire eric hano mu buhinga bw'ibyuma niwe ariko arabandanya tudubwiriza tumwe turirimbo dutandukanye tubibutsa kandi abari ko baradukurikira murashobora guhamagara mu kanya kari imbere kugira ngo mugire muze kugira icyo mushikirije urumva ko turiko turagenda urafise ishusho uyu munsi uba ufise mu gihugu cy'ubufaransa hoho se valante ni akajya ko kudandaza amashugwe aho ibice mirongo umunani ku ijana by'ibidandazwa cyangwa iby'ibigugwa ari amashugwe urumva na akajya kuri bo ko gutanga amashugwe mm-hmm. baha igice kinini ibidukikije nibyo bifise cyane mu buyapani naho ngo abakenyezi ni akaryo ko guha abagabo baba amashokora mm. ni n'akaryo ko kwereka icubahiro igitsina gabo aho basanzwe bakorera kuva ku bakorana gushika ku batwara urumva ko urumva ko ari umunsi waraba abubakanye n'abakundanye mm. sabaja mu bikino bitandukanye eh, tubandanye muri arijeri naho ni umunsi uhimbazwa cyane n'ugwaruka kububakanye ni akajya ko guha abakunzi babo amashugwe hmm. eh, naho nyine amashokora aragaruka aho ni muri arijeri ropa na morete tatete ati abana bagiye ku ruhande ego ni nude n'abagenzi baba bari kure ni babiri gusa mbega ho mu burundi naho bimeze gute aha mu kanya gato duca tugaruka turabe turageze ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi mbega bihimbazwa gute aho hambere wari ufise igihe shusho hagati y'abakundanye wahimbazwa gute uyu munsi naho uhimbazwa gute canke uza guhimbazwa gute ako karirimbo loverbe eme ka jackie resi hariya mu bufaransa n'umunsi bayikonjigaho tatubabwiye uko tugeze ngaha mu burundi uko gute giheze myaka yahera waboneka gute wahimbazwa gute ari mu burundi mhm. twashoboye kujya mu ntara zitandukanye turashobora kuyaga n'abana bariya ababyeyi bageze mu zabukuru abakuze abakiri bato n'imiyabaga bose turumva icyo batubwira avec le verbe C'est le verbe aimer. umuhungu n'umukobwa dukundanye yarakujyana ahantu kuguhereza ifana mbere n'iyo fanta hari igihe atayironka akaguha icyayi agaca kugurira agahuzu agapira gasa n'akaba yambaye kubera ko akwizeye yuko uri umukunzi wiwe kandi mhm. ashimuje kubakana nta bintu by'ubuhumbu byajyamwo mwaranwa mukaryoherwa hama umwe wese mugasezerana mugataha abantu ba kera bari n'indero biratandukanye n'uno munsi kuko aya matelefone y'iki gihe yagisibije hmm. ariko twebwe uko byari bimeze naho mwamukundanye n'umuhungu yari amakete kandi kete murazi yuko ryashika riteba numva gukunda mfite imyaka mirongo itatu n'itanu yarantuma ko tumpagara umukobwa wa naka nkagenda nkasanga n'uwa mukunzi wanjye antumye ko agaca ambwira ati witegure ku mugoroba tugenda kunywa agafanta tugire umunsi mukuru teye gome nkaca nitegura tugenda tunywa iyo fanta hama kangurira impuzu nyene nkereka abavyeyi ati nakayanguriye impuzu y'umunsi mukuru ibintu bikagenda neza ico gihe nta bintu by'ubusambanyi byari bihari ariko ivy'ubu n'amayobera mm. ubu ho birarenze na mesaje ntumenye iyo bahuriye nyene ingorane ukazona umukobwa nginda azanye inda kumbe yayikuye muri iyo sevaranti nyene umuhungu akamuhenda ngo n'umunsi mukuru wa sevaranti agaca mutwaza inda ugasanga ni ingorane tego ico gihe ntavyo byo gutwaza nyamada byari bihari mama mm. izi telefone z'iki gihe ni ingorane mm. izi telefone ugasanga nk'umwana yiga mu icyenda afise nk'itelefone y'imba amajana atatu imba amajana ane nawe nyina ufise eh, ngo ako bita agahinda k'ibihumbi mirongo itatu mm. ugaca usanga umwana n'umwanya wo kwiga ariko ngo gutacinga ku matelefone ku facebook ibyo akura muri iyo telefone ni ingorane oya havuyemo abantu begobesheka ugasanga bitari kutariko ariko siko biri umunsi mukuru wa Saint Valentin ni umunsi mukuru nyene w'abakundanye ni kuryoherwa gusa nta birebire nta mu ngeso mbi nyene umuntu ajamo gusa benshi nuko babitahura uko bitari uko bitahura siko biri je vrema nk'abo tugendana ntabyo mbona sinzi nko ku bandi eh. ariko je kenshi ibyo ntabyo mbona yuko ku munsi mukuru wa sevara ngo baca baja muri izo ngeso ya mu bisanzwe je nko kuri je nivugiye baramuzi ndamusaba uruhushya hama tukagenda bakambwira ariko nturenze amasaha ngo utahe ijoro uri umukobwa amasaha yo gutahura yazi niyagera urabushike kare kubwira uronke n'udukorwa ukora muhira hari ababitwamo nabi hari abandi babyitwamo neza ariko muba ku munsi wa sevarante mm. ku iyo tariki itariki cumi n'ebyiri z'ukwa kabiri benshi usanga bagiye mu ngeso mbi usanga bagiye mu bintu bitazana bintu nyine bibi urundi rwawe ukanorohanura ko bato kwitwara nabi kuko ubuzima bw'iki gihe usanga buzinze ubuzima bw'uno munsi n'ubw'ejo kuko buragorana cyane nabasaba ko ubugendo butwara buke buke batokwarwa n'amaraso baba bafise amaraso y'abagishushe ndabasaba ko bokoreshwa n'amarangamutima yabo mu kugira ngo barandure kazoza kari imbere ntibace batwagwa n'iyo by'iminsi mikuru ngo sevara sevarante nasanze uwo munsi mukuru wonona byinshi mu bijyanye n'itunga ry'umuryango abigeme bagatwara amada batiteguriye ngo bagiye mu mabuwate gutamba bakararayo cyo gituma ko uwo munsi mukuru wa sevalante namba na gato ntaho wemerewe jesi ndawemeye namba na gato twebwe nk'abajeni twakunda kuwimbaza muga twawimbaza mu kutamenya twibaza ngo hari hari icyo woba ujya kutumarira kumbe n'uza kuduhombya gusa umwana w'uno munsi agiye ahantu nimba agiye muri uyo munsi mukuru yosezera ababyeyi biwe kandi uyu muhungu bajyanye tukamenya duti bajyanye na naka kugira ngo inkurikizi izoba izibe ku muhungu n'umukobwa no mu ntara ya kirundo burya barafite ibyo batuganirira uwo munsi nabo barawuhimbaza yego naho nyine barawuhimbaza reka twumve nabo bo uko babibona ufatiye aho hambere uno munsi n'ahandi hariho itandukaniro rinini cyane ku bijyanye n'uwo munsi mukuru w'abakundana turabye ibya kera n'ibyo tugeze ko uno munsi uno munsi umenga uwo munsi mukuru wabaye uwugwaruka nk'ubu benshi batanguye guca udushurwe abandi batanguye kugira udusitati two kurungikira ah, abantu ku matelefone abona yuko uno munsi urwaruka rukoresha rezo interineti kanini cyane ugasanga bariko barunguka utuntu rero twerekana ko bakundana by'ukuri mugabo icyo turi ko turabona n'ubwo baba berekana ko bakundana n'uguhimba mututunge gato abo n'ab'ingozi reka tugaruke gato tumve mu kirundo uko bo babibona kuri sevalante uyu munsi mukuru wa sevalante hambere twarawumva wari uriho tukiri na bato twaragerageza tukawifurizanya n'abo tungana ugereranije no mu myaka yahera nihereye ko nkanje numva umengo nta gaciro nkiwuha mbona umengo nta kanovera nyene muri jewe bigifise ndiko ndaraba ukuntu uwo munsi mukuru bawuhimbaza mbona umwenga bitandukanye n'iby'aberanda kuko mm. imisore n'inkumi ukuntu bahimbaza uwo munsi muri ibi bihe turimo ntibiba bijyanye n'ibyo by'aberanda ko barasohoka bakacanke ugasanga abakobwa kuri uwo munsi batwaye inda ni benshi kuko baca bavuga ati ni umunsi wo gukundana ugaca usanga barengereye bagiye no mu yindi mico mibi atari ibyo bijyanye nyine na sevarante urwaruka rw'iki gihe rero ndibaza ruratandukanye cyane n'urwa kera kuko nka kera nk'akarorero nta mukobwa yasohokana n'umuhungu no kuri iyo sevarante yo yasohokanye n'umuhungu birashyika akanarara k'uwo mm. muhungu agataha bukeye muga nk'ibyo kera urumva ntibyabaho muraba nyine ukuntu babivuga mu ntara ya kirundo ego mu ntara ya kirundo urumva uko babitahura hagati aho rero mu kanya turatanga umurongo ku buri mwese muri ko muradukurikira ah, kugira ngo mushobore kwakura mugire namwe icyo mushikirije eh, muza kwakura kuri mirongo irindwi na gatandatu ubusa mirongo inani na gatatu eh, narashize mhm. jesi nashize ariko mm. oya jembe ni ukuntu wambaye eh. mbona bikaze mu maso yanjye ntawe uzigera kure eh. abanywanyi bari hagufi uwa mbere yamaze gushika alo ubuhinga buramwangiye maze kunywa gatoya ngo akame reka imbere ko tubandanya twakire mu bihe ko twakira abari kubadukurikira bamaze kuba benshi se valante bamaze kwitaba alo alo urara ntabwo turi ko turakumva neza hagarara neza kugira ngo dushobore kumvikana imbere kure tubandanye reka twumve naho ingozi uko bigenda abanywanyi umurongo uruguruye reka mu kanya duca dutangura kubakira wumvise ko no mu ruyigi bako bayihimbaza mu ruyigi nabo ngo barahimbaza batumvikanye neza ingozi naho bayibona gute hariho itandukaniro rinini cyane ku bijyanye n'uwo munsi mukuru w'abakundana turabye ibya kera n'ibyo tugeze ko uno munsi uno munsi umenga uwo munsi mukuru wabaye uwugwaruka nk'ubu benshi batanguye gucapa udushurwe abandi batanguye kugira udusitati two kurungikira ah, abantu ku matelefone abona yuko uno munsi ugwaruka rukoresha rezo interineti kanini cyane ugasanga ko barunguka utuntu rero twerekana ko bakundana by'ukuri mugabo icyo turiko turabona n'ubwo baba berekana ko bakundana no guhemana no guhemana kuko baba bafise icyo bagomba gushikako kuri genekerezo hari abo usanga ari umunsi umenga bari barindiriranye igishika wo gusambana bari hamwe bagasangira bakaryoherwa nimba ari n'akazi bakagatamba bakumva ko baryohewe aho hari ku ntuzeya y'urwaruka ku bakuze nabo nabo nyine byaragenda neza bakabihimbaza neza aho hari hambere ariko ubu nyaha tugeze umenya ku bakuze bobo umenya ntikibaho ngira muramaze kubibona muze murabe hirya no hino aho uzosanga uwo munsi uriko urahimbazwa uzosanga by'ukuri ata bantu bubatse barimwo ahanini nubwo atawuvuga ngo kuko urumva ibintu ntibyari bwaze ngira aho ngira batanga nk'ibigori ibijumbu bakabirya bakaryoherwa gusa urumva na makadon amakato nyene atangwa amashurwe amashurwe meza meza bivanye nyene n'uburyo bw'umuntu babifashe nyene nk'uko nyene ari umugenzo ni umugenzo kuko urumva umaze kuba witwa umugenzo mm, nuguhana utwo dukato nyene mukaryoherwa nta bindi nta birenze ivyo Eh, nka jewe ku bwanje no bahanura ni uko uwo munsi ego eh, vrema baba bakwiye kuwufeta bakawuryoherwamwo ariko bakaza baraba neza ko batokwinjizamwo ibindi bintu birengeye uwo munsi urumva uwo munsi aba ari uw'umunezero ntabwo aba ari uwo gukora ibindi byaha cyangwa kurenga basi novuga ko ari kurenga nk'iryo urumva ko byazanywe n'uwo mweranda valentino ntabwo yavuze yuko bogira ibyo bindi bintu uh-uh, ni ukuryoherwamo nk'abantu b'ama couple bandi bose ni umunsi wo kuryoherwa vraiment tous Mireille Naomi nitegeka urumvise mu ntara zitandukanye ishusho uwo munsi ufise haba ku bakera ah, ngo ibijumbu wakumvisa n'ibigori ariko wumvisemo kimwe yuko uko byatanguye kera uno munsi atari ko bikiri bigenda birahindagurika hagati aho nawe umwanya ku mirongo itanu wi turabaramukije ego tuyaga nande ari hehe igiharo sabwe igiharo igiharo ninde duhamagara igiharo mu nyabitsinda uno munsi byifashe gute ikiyagoma magikurikiranye uwo munsi barawihimbaza kabisa ariko mhm. mbona umenga ni kugwaruka ku bantu bakuze nta sikirenga mm. none ga we ntaco wateguriye umukunzi wawe jewe eh yego mwaramutse gute ngaho ikarusi ayikaruti n'amahoro turashima uyu munsi mwumvise mhm, ikiyago cyacu bivuga ku iki ikiyago cyanyu twacumvirije kweri kiratomowe yego ego rero fatiye fatiye ku icyo kiyago uko mwavuze umunsi mukuru wa saint valentin mm. mu by'ukuri biratomoye birumvikana kuko n'igihe imana yaremye mhm. alo yego turakumva turabumva turakumva uvuga umaze kure madamu mwaheza bagiye kugenda murondoro mhm. mugabo rero turazi intumbero y'uyu munsi mukuru ukuntu abantu tuba tubifata yego biradufatira ukuntu mhm. uwo valante yishwe yego akicwa avuze ko yabandanije akora agira iby'urukundo kandi umwami yari yazibukije kagushikiriye eric aho uriko uradukurikirana ngaho mu ntara ya cibitoke mu rugombo mwese rero abantu mwese mukundanye ndabifurije kubana akaramade eh, turi kutwegereza kurangiza ikiyago cyacu tugeze isaha zitatu n'iminota mirongo ibiri n'ine dusigaranye iminota itandatu abakura ni mwakura ego nawe wumvise haba kubo twayanze haba n'abariko barakura ni by'ukuri wumva bose bahuriza hanini bose bahuriza ko urukundo ari rwiza mhm. bakongera bagatera akamoseri tukugwaruka mhm. ni ukuri ego gwaruka e, ntiwemere kugwa mu isangane hari mhm. uwabivuze e, twirinde isanganya tuhimbaze turyoherwe mugabo tutarenze urugero ego bose icyo bagiye bahurira ko bavuga bati by'ukuri kuwuhimbaza nimba ari iby'umweranda bihimbazwa mu nzira nziza mm. ni ukwerekana umutima w'urukundo hagati y'abubakanye ndetse n'abandi bakundanye hariho umuhinga yavuze ati yemwe gwaruka ndabisubiyemo ndabivuze umunsi mukuru si uw'abantu badafise iyo bariko baraja badafise intumbero mhm. si umunsi wo kuja gufyina ahubwo ni umunsi ku bantu bafise intumbero abubakanye n'abandi baba bimirije mm. kuja kurushinga kugira ngo babandanye urugendo rw'ubuzima abo bita abafiyanse mu rurimi rw'igifaransa le choix que j'ai fait n'a pas marché katuronderere kugira ngo mm. mwese muri ko muradukurikira muze mwirinde ntimuze mugwe muri iryo sanganya cenke mugwe mu gihe cyo kwicuza mu gihe mwarabye mwahisemo nabi si amajyamba ko wozogaruka ko muri kazoza kawe iravuga ati ico umupfasoni cyangwa umukenyezi yipfuje n'imana icihezagira cyane rwose mwese muri ko muradukurikira muri mu ntara zitandukanye ibihe byiza kandi ku bamaze guhitamo tubipfuriza kugira ibihe byiza muryoherwa n'abanyu ku batarahitamo naho muritonda amahitamo yanyu ntazobe ukwicuza muri kazoza le choix n'a pas marché kalakidube umunywanyi ubuhinga bwamugoye kandi wamenye ngo akajwi k'abapfasi n'ice k'abigeme nako karakenewe nawe ngo yagumye ari umwe jewe nari nduhutse none raba